Вітаю я аня і я біолог Вітаю а я міша і я не і гэта падкаст біябурбалка дзе мы адказваем на простыя і складаныя пытанні па біялогіі Ну што шаноўныя слухачы сумавалі без нас плакалі у нас для вас вельмі дарэчны выпуск так у нас ужо быў выпуск да дня смеху а зараз у нас выпуск пра слёзы нам прыйшло пытанне у ад нашых слухачоў мы заўсёды радуемся пытаннем <laughs> слухачоў але гэта было асаблівае таму што з яго мы даведаліся што нас ужо слухаюць цэлымі сем'ямі і што у нас ёсць слухач якому 9 гадоў і яго завуць мацей прывітанне мацей прывітанне мацей дзякуй за тваё пытанне і пытанне было наступнае адкуль бяруцца слёзы як так атрымалася што эмоцыі арганізм пражывае губляючы ваду. І яшчэ дадатковае пытанне ад матулі, ці плачуць жывёлы, ці могуць у іх эмоцыі праяўляцца ў слязах. Насамрэч пытанне вельмі сур'ёзнае. Навошта чалавеку, каб перажыць эмоцыі, спатрэбілася марнаваць ваду. Магчыма, гэтае пытанне ўзнікла пасля таго, як Мацей праслухаў наш выпуск пра тое, чаму людзі страцілі поўсць, таму што там мы шмат казалі пра ваду як бы падаецца нелагічным што калі мы так стараліся яе захоўваць у нас з'явіліся слёзы Ну з аднаго боку канешне так а з іншага боку у нас жа ёсць залозы розныя жалезы па-расейску якія вырабляюць вось і слёзы і сліну і пот то бок здаецца наш арганізм не супраць выкарыстоўваць ваду на свае розныя патрэбы Ну так паколькі вада гэта універсальны растваральнік шмат што ў ёй можна растварыць то наш арганізм прыстасаваўся выкарыстоўваць яе шмат для якіх мэтаў. І, напэўна, шмат хто чуў, што ў нас э, у арганізме вялікая колькасць вады. Там штосьці больш за палова было да? Так пішуць, што ў дарослых 65%. І насамрэч гэта можна по-рознаму разлічваць, але сапраўды вады вельмі шмат. Можам сабе дазволіць. Так. Кроў гэта ж таксама вада, То бок асноўная частка гэта вада і потым ужо растворная ў ёй рэчывы. І вось ёсць у нашым арганізме спецыяльная вада, якая абараняе нашыя вочы. Гэта менавіта вада, якую робяць слёзныя залозы. Там не толькі вада, там яшчэ і соль, звычайная паварная соль, як мы яму, яшчэ розныя іншыя рэчывы, іоны, бялкі, але 99% гэта вада. Асноўныя функцыі гэтай вады гэта увільгатненне вачэй, а таксама слёзы, як і сліна, гэта своеасаблівы санітайзер, Таму што яны ўтрымліваюць рэчывы, якія дапамагаюць абараняцца ад бактэрый. Ага і соль таксама для гэтага. І соль таксама часткова для гэтага так. І таму, калі мы кажам, адкуль бяруцца слёзы, можна сказаць. Слёзы атрымоўваюцца за конт э, працы слёзных залоз, якія ў нас знаходзяцца ва ўнутраных кутках вачэй каля носу і туды выходзяць іх пратокі. Таму слёзы менавіта з унутраных куткоў вачэй у нас і цякуць, калі мы плачам. Але мы ж можам плакаць з зусім розных нагод. Так можна там цыбулю рэзаць ці вока нешта патрапіла. А могуць быць такія эмацыйныя слёзы, так, калі не ведаю, у жыцці нешта здарылася. Гэта ж розныя слёзы. Так, гэта розныя слёзы, міша ты цалкам маеш расу. Таму што вось навукоўцы кажуць, што ёсць наогул тры тыпа слёз. Першыя гэта базавыя слёзы, якія з тэмі заўсёды. Тая вільяць, якая ў нас на вокавых яблыках зараз. Да? Ты калі паглядзіш на мае вочы ці на сябе ў люстэрка, ты бачыш, што вочы вільготныя. Гэта трэба, каб нам было камфортна, каб э, туды не трапляў пыл, каб э, зрок таксама ў нас быў лепшы, таму што гэта таксама ўплывае на зрок. І вось гэта слёзы, якія з намі заўсёды. Але калі ўсё ж такі так атрымалася, што мы не паспелі своечасова зажмурыцца, І нейкі пясок патрапіў нам у вочы ці вось як ты кажаш міша мы рэжам цыбулю а то гэта ўжо называется раздражняльнік то бок <laughs> нешта раздражняе нашы вочы і тут з гэтым справіцца нам дапамагаюць ужо слёзы раздражнення то бок слёзы у адказ на раздражняльнік раздражняльнікам можа быць іншароднае нейкае цела Напрыклад, вейчык ці раснічка, калі попадае ў вока, мы таксама ж плачам. Ці вось рэчывы, як цыбуля ці дым. Ага. А яшчэ такія слёзы раздражнення ў нас э, выдзяляюцца, калі мы, напрыклад, чахаем, ці кашляем, ці ванітуем. <laughs> Вось слёз э, тады ў нас таксама болей, Таму што раздражнення маецца на ўвазе не толькі саміх вачэй, але калі арганізм у цэлым перажывае нейкія не самыя добрыя часы. Ага, такая комплексная рэакцыя. Комплексная рэакцыя так. І вось калі мы ўжо кажам пра нейкае комплекснае раздражненне арганізма, то мы якраз такі пераходзім на трэці тып слёз. Гэта эмацыйныя. Так, гэта слёзы, якія ўтвараюцца ў нас за нейкага моцнага эмацыйнага перажывання. А як скажы тады так атрымалася, што вось з усіх магчымых рэакцый на нейкі стрэс і перажыванні эмацыйныя мы менавіта плачам здаецца сувязь паміж вось выдзяленнем вады і эмацыйнымі перажываннямі не зусім відавочна так насамрэч губляць э, ваду тут відавочна не самае карыснае і можна было прыдумаць нешта более цікавае напрыклад кідаць прадметы у <laughs> прычыну свайго плачу ну адно другому не перашкажае так адно другому не перашкаджае гэта мы таксама робім І вось тут э, галоўнае сказаць, што плач гэта ж не толькі пра слёзы. Вось уяві сабе чалавека побач з табой, які плача, ці сябе самога, як табе лепш. Што яшчэ адбываецца з гэтым чалавекам? Ну я думаю, канешне, у розных людзей гэта можа крыху па-рознаму праяўляцца і ў рознай ступені ў залежнасці ад сітуацыі, але з такога, э, што часта здараецца, напэўна, там што мы схліпваем ці яшчэ там неяк э, голасам подвиваєм, подає додатковий сигнал, ці гайдаємося крихту цілом. Ось розные можуть бути комплексні. Ну, так, зрозуміло, що це залежить ще від того, наскільки драматична у тебе ситуація, але завжди є нейка вокалізація, то бок ми завжди подаємо некий гуковий сигнал, коли угу. плачем. І ось, до речі, раніше більшість дослідників, які вирішали, чому так склалося, що у адкасні емоції ми плачемо, яны ўспаміналі дзяцей а таксама дзіцянят жывёл розных якія у маленькім узросце падаюць гукавыя сігналы дарослым сваім бацькам аб тым што ім дрэнна ці ім нешта патрэбна там есці ці яны хочуць спаць Ну і насамрэч нават у такім штодзённым жыцці калі мы чуем там што вось чуеш дзіцянятка плача то мы звычайна кажам пра гук да мы не столькі так. уяўляем слёзы Насамрэч у новоўраджаных дзяцей слёзы нават не адразу з'яўляюцца. То бок усё пачынаецца з гуку менавіта. Таму на гуку э, раней, калі вы вучалі плач, моцна канцэнтраваліся і казалі, што вось гэта развілася з гэтага вось дзіцячага плачу, калі мы перадавалі сігналы іншым людзям, то бок сваім бацькам пра тое, што з намі нешта не так. А потым мы пачалі выкарыстоўваць э, гэты сігнал і ў дарослым жыцці, Таму што мы жылі ў групах і было важна ўзаемадзейнічаць адзін з адным і не рабіць шкоду адзін аднаму. І што вось это павышанае слёзацячэння гэта проста такі перабольшаны сігнал, каб яго лягчэй было заўважыць. Угу. Не чапай мяне. Так, не чапай мяне, ці мне дрэнна, мне сумна, ці мне нешта баліць. Не чапай мяне ці пашкадуй мяне. Так, Але насамрэч на гуку ўсё не скончваецца. Плач гэта не толькі гук. І калі паглядзець на астатнія рухі і на міміку чалавека, які плача, можна заўважыць вельмі цікавую заканамернасць. Змошчваецца нос, падымаюцца шчокі, змошваецца скура вакол вачэй і ўтвараецца вось такая грымаса плачу якую можна заўважыць нават на смайліку ў тэлеграме, які плача. <laughs> Гэта такі стандартны выгляд твару пры плачу. А таксама амаль заўсёды чалавек калі плача, ён крыху ўцягвае галаву і падымае плечы, нібы закрываецца. Угу. Таксама ён робіць такі закрываючы рух рукамі можа рабіць то бок. Ніхто, калі плача, не раскідвае рукі ў шыркі. Некаторыя закрываюць твар. Так? Mm -hmm. ну, гэта таксама можа быць культурна абумоўлена, ты не хочаш, каб пабачылі, так, э, што mm -hmm. ты плачаш. Э, некаторыя закрываюць э, грудзі, ці жывот накрываюць руками калі плачуць ага. Пры гэтым як ты сказаў пагодваюцца ці просто нагінаюцца ўперад Усе гэтыя рэакцыі насамрэч вельмі базавыя яны вельмі нагадваюць можна нават сказаць што адзін у адзін паўтараюць рэакцыі абароны Вось уяві сабе што над тваёй галавой неспадзявана праляцеў мяч ці птушка што Муха. ты будешьш рабіць ну <laughs> ну міша нават калі муха будзе ляцець так <laughs> что ты можешь рабіць ну хутчэй за ўсё пабегу супрацьляглы бок Ага А калі ты не мо калі сядзіш ты записываваеш подкаст і тут над табой раптоўна пролятае кубак <laughs> такая штодзённая сітуацыя нет яшчэ так ёсць заваляваная пагроза мой бок а Ну напэўна, па-першае, я прыхілюся і неяк закрыю твар. Так. А вочы будзеш зажмурваць. Ну не адмыслова, але напэўна рэфлекторна гэта адбудзецца. Так. А ведаеш, калі б ты быў малпай, <laughs> ты б яшчэ ага. прыжаў вушы да галавы, каб яны не пашкодзіліся. Але мы так не можам рабіць поўна. Ну, я б не адмовіўся такого талента да. <laughs> так у нас гэтыя мышцы, якія рухаюць нашыя вушы ўжо не так добра развіты, як у малпаў. І вось глядзі усе гэтыя рэакцыі насамрэч яны вельмі падобныя на рэакцыю плачу То бок ты таксама закрываешься ты зашмурваешься ты прыхіляеш галаву падымаеш плечы і гэта вельмі базавыя рэакцыі нашага арганізма угу. Гэта рэфлексы то бок гэта тое што мы робім нават не задумваючыся пра тое што мы робім аўтаматычна аўтаматычна так у нас таких базавых моцных рэакцый вельмі шмат Вось у тым ліку рэакцыі абароны. І на базе такіх рэакцый эвалюцыйна фармуецца больш складаная рэакцыя арганізму. І магчыма, што плач гэта больш складаная рэакцыя, якая сфармавалася на аснове рэакцыі менавіта абароны. Як калі чытала артыкул адзін з артыкулаў пра эвалюцыю слёз, я ўявіла сабе дзяцей, якія гуляюць, напрыклад, у пясочніцы і потым ім становіцца цікава кідаць адзін у аднаго гэты пясок і потым у аднаго з іх з'яўляюцца гэтыя слёзы <laughs> раздражнення, калі пясок попадае ў вочы, але іх яшчэ не так шмат, а як слёз эмацыйных, Таму што за імі ідуць эмацыйныя слёзы і ўся вось гэтая рэакцыя ён згінаецца, ён крычыць, ён мошчыцца і паказвае, што гульня зайшла ў тупік. <laughs> трэба яе скончваць так? Ну і цікава што гэта ж можа адбывацца нават у такім узросце вось гэтая сітуацыя песочніцы калі дзеці яшчэ нават не размаўляюць Да што можна на невербальным узроўні падаць нейкі сігнал што мне непрыемна я не хачу не магу працягваць пашкадуйце мяне абараніце мяне хопіць гэтага так і самае цікавае што рэакцыя на гэты сігнал будзе таксама за некалькі секунд то бок другі дзіцёнак спыняецца вельмі хутка менавіта ў адказ на плач угу. і гэта ўсё насамрэч не проста так калі мы гаварылі пра пясочніцу мы казалі пра гульню угу. а гуляюць насамрэч не толькі людзі гулялі нашы продкі малпы і гуляюць дзіцяняты шмат якіх відаў жывёл Навошта яны гуляюць вельмі добра ведае міша мы нават рабілі з ім ужо выпуск пра гэта ну, ты можаш сказаць агулам навошта жывёлы гуляюць у гульні Ну, гульні яны дапамагаюць нам і жывёлам таксама дапамагаюць як фізічна развівацца, так і выпрацоўваць сацыяльныя навыкі, як трэба ўзаемадзейнічаць з іншымі прадстаўнікамі свайго віда. Так, то бок праз гульню мы вучымся. Так? Мы вучымся рухацца правільна, адточваем свае рухі. Калі, напрыклад, казаць пра маленькіх і львоў, яны вучацца нападаць. Угу маленькія малпы дарэчы таксама вучацца нападаць таму што потым у дарослым сур'ёзным жыцці у іх будзе канкурэнцыя канкурэнцыя за самак канкурэнцыя за ежу канкурэнцыя за тэрыторыю таксама так яны вучацца жыць суседзямі жыць у групе Таму што малпы гэта сацыяльныя жывёлы ім важна ўмець ўзаемадзейнічаць э, са сваёй групай каб іх адтуль не выгналі і каб можна было сябраваць дзяліць ежу і гэтак далей каб не пазабіваць адзін аднаго просто кажучы так каб не пазабіваць адзін аднаго і вось калі казаць пра малпаў якія не плачуць эмацыйнымі слязамі у іх таксама затое ёсць гэтыя рэакцыі абароны і вось у працэсе гульні яны могуць дэманстраваць гэтыя рэакцыі абароны але пры гэтым не нападаць ні на каго толькі абараняцца і крычаць напрыклад казаць што ўсё хопіць І гэта яны робяць неасэнсавана. Таксама неансэнсавана тая малпа, якая выпадкова нашкодзіла свайму сябру, з якім гуляе, адразу ж спыняе свае рухі і глядзіць, ці ўсё з сябрам добра і нават можа нібы выбачацца, то бок абняць яго ці там пагладзіць па главе, паказаць, што прабач, я не хацеў зрабіць табе балюча. І такі спосаб узаемадзення ён гарантуе, што гульня не дойдзе да сур'ёзных пашкоджванняў. І, магчыма, гэтыя перабольшаныя рэакцыі абароны сталі асновай нашага плачу. Ну тады, калі вяртацца да пытання, ці плачуць жывёлы. Мы высветлілі, што шмат у каго з іх ёсць вось гэтай рэакцыі абароны, а, і шмат у каго ёсць слёзы раздражнення, да, калі там нешта вока патрапіла так. і таму далей. А што наконт эмацыйных слёз? ці ёсць яны таксама ў жывёл насамрэч гэтае пытанне ці плачуць жывёлы ад эмоцый яно дагэтуль адкрытае таму дарэчы мацей <laughs> калі табе да дарослага ўзросту будзе цікавая гэтая тэма я думаю ты можаш ёй заняцца на навуковым узроўні Таму што зараз кажуць што не было сістэматычных даследаванняў гэтага і агульна прынятае зараз погляд сярод э, навукоўцаў што ад эмоцый плачуць толькі людзі. Ага. Але ёсць выпадкі і яны задокументаваныя, некаторыя нават заснятыя на плёнку. Калі слёзацёк быў павышаны ў жывёл і умовы былі вельмі падобныя да таго, што жывёлы плачуць ад эмоцый. То бок людзі, якія не навукоўцы, яны б стоадсоткава сказалі, што гэтыя жывёлы плачуць менавіта ад перажывання моцных эмоцый. Ага, А навукоўцам гэта трэба даследаваць больш сістэматычна і метадычна, каб зразумець. Так, таму што навукоўцы ведаюць, што тыя ж самыя слёзы раздражнення яны могуць быць у адказ на моцны моцны стрэс. Так? Але ўсё ж такі некаторыя гэтыя прыклады я пералічу. Вось былі такія выпадкі, калі алені плакалі, калі гублялі свае рогі. Я не ведаю, ці балюча гэта ці не шчыра кажучы, але магу явіць што гэта ўсё роўна стрэс таксама плакалі макакі і сланы у адказ на нейкі з нашага пункту угледжання эмацыйны раздражняльнік нейкую сітуацыю якая вызывае эмоцыі яшчэ быў такі вучоны які даследаваў ваўкоў але досыць даўно я не ведаю ці зараз гэтыя дадзены пацверджаныя ці не але таксама вось як Прыклад таго, што ваўкі могуць плакаць, гэта тое, што калі вок э, узграе вельмі стомлены, ён паказвае гэта іншым, ён скуголяць і вось у яго на вачах выступаюць слёзы. І тады іншы разумеюць, што ён вельмі стаміўся, ён без сіл і адпускаюць яго бегчы ззаду, э, зграе, а не спераду. І такім чынам ён можа адпачыць, таму што калі будзе нейкая небяспека яго абароняць, і ён бяжыць не з такой вялікай хуткасцю, як іншы знакамітая гарыла кока таксама плакала ну тут напэўна трэба яшчэ дакладніць шеміна знакамітая гэта гарыла якую а, навучалі размаўляць на жэставай мове і она даволі вольна ёй валодала вось яна далушаецца да папугая алекса у клуб жывёл які камунікавалі з людзьмі на мове людзей Так, насамрэч можа гэтыя вялікія слёзы гэта таксама мова людзей яна пабачыла што такім чынам можна перадаць свае эмоцыі Ну я думаю гэта. гэта вельмі верагодна з улікам таго што яна ўвесь час праводзіла да стасавалася з людзьмі так. назірала над імі Не нам канешне <laughs> пра, пра гэта разважаць але вельмі хочацца <laughs> Вось і быў яшчэ такі фільм пра маму верблюда якая уз'ядналася са сваім дзіцёнкам пасля доўгага расстання і таксама плакала восьось mm -hmm. але ёсць э, такое меркаванне сярод вучоных што слёзы гэта ж рэфлекс і вось слёзы раздражнення таксама рэфлекс І калі мы плачам эмацыйнымі слязамі у нас у галаве яшчэ круцяцца ўсь гэтыя эмоцыі uh -huh. А вось калі гэта просто слёзы раздражнення яны могуць быць на вялікі стрэс а стрэс можа быць і пазітыўны і негатыўны то бок і ад нейкага добрага здарэння ад нейкага дрэннага здарэння і магчыма вось у жывёл гэтыя слёзы як бы гэта проста іх арганізм так рэагуе але у іх не круцяцца ў галаве якія шчаслівы ці якія я бедны Таму дагэтуль пакуль няма сістэматычных даследаванняў вучоны не сказалі што жывёлы сапраўды могуць плакаць тут магчыма дарэчна узгадаць пра знакамітыя кракадзілавы слёзы Таму што я вось якраз крыху чытаў пра іх так памятаю гэты выраз кракадзілы яны плачусь здаецца у тым сэнсе што слёзы ў іх выдзяляюцца але прычым яны гэта робяць калі ядуць <laughs> гэта не таму што яны спачываюць таму каго ядуць ага. это не вельмі шырыя карацей слёзы піша што гэта таму што ў іх слёзныя залозы і слінныя залозы угу. вельмі побач знаходзяцца і таму калі іх выдзяляецца сліна каб спажыць гэтую ежу то яны яшчэ і крыху могуць вось усплакнуць <laughs> <laughs> дарэчы глядзі гэта ж э, даволі стары выраз я думаю крокадзілавы слёзы то бок людзі ўжо давно задумаліся про тое что тое что яны бачаць у жывёл не заўсёды тое што яны адчуваюць пры гэтым так там у артыкулі штосьці было что что гэты выраз існаваў там лесні ў старажытам егіптяшы Ага ну, зразумела дзе крокадзілы там і выраз прынцыпе ну так то бок яшчэ ў старажытным егіпце даследчыкі пабачылі што тлумачыш слёзы жывёл не варта так адназначна ага. і мы працягваем займацца гэтым пытаннем я прапаную паступова пераходзіць да маралі так я думала пра тое што варта яшчэ сказаць што э, паплакаць карысна насамрэч і вельмі некарысна трымаць у сябе слёзы я ўжо казала гэта такі базавы рэфлекс Э, які важны для захавання жыцця і таму зроблена ўсё так каб гэтыя рэфлексы нельга было падавіць але мы людзі занадта разумныя і мы навучыліся іх падаўляць і нават выпрацавалі нейкія культурныя там ці сацыяльныя нормы да дзе, так. там э, дрэчна плакаць яшчэ ёсць гендерны аспект да там што вот стэрэатып што вось мужчынам там вось я падумала что так я думаю все ці са школы ці я не ведаю адкуль але чулі гэты выраз з песні гурта the cure ангельскага <laughs> boys don't cry Okay. 79 здаецца год mm. карацей все мы чулі гэты выраз што хлопчыкі не плачуць ці не павінны mm -hmm. і мужчыны таксама і, муж... і вялікія хлопчыкі таксама так а, нельга Што я тут хачу сказаць? Лухта гэта ўсё. Так, лухта гэта ўсё. Гэтыя рэфлексы былі ва ўсіх, у малпаў, у людзей, у іншых жывёл ёсць абаронныя рэфлексы, і яны ніяк не залежаць ад полу. Плачуць і дзяўчынкі, і хлопчыкі, і якраз такі вельмі некарысна падаўляць плач. Чаму міша может ты ведаеш ну зусім так раптоўна здарылася што перад гэтым выпускам я чытаў пра гэты артыкул <laughs> просто так цікаўнасці <laughs> так. і, і там было якраз пра тое што падчас плачу у нас выпрацоўваецца аксітацын і эндарфіны гэта такія гармоны якія дапамагаюць нам палегчыць як фізічны боль так і эмацыйную пакуту то бок вось тое што магчыма шмат хто чуў што калі плачаш гэта дапамагае гэта робіцца лягчэй гэта фізіялагічна так мы гэта ведаем на навуковым узроўні А, і у кагосьці можа ёсць такая асацыяцыя гэта таксама з артыкула што а, калі чалавек плача гэта там знак а, дэпрэсіі нейкай але наадварот гэта можа быць прыкметай таго што чалавеку робіцца лягчэй што ён змагаецца з нейкім эмацыйным стрэсам так каб пражыць моцную эмоцыю лепш плакаць чым не плакаць <laughs> Таму што калі ты яе не пражывеш то потым будзе значна цяжэй з ёй справіцца Вось таму ў гэтым выпуску як мараль мы дазваляем плакаць калі хочацца усім <laughs> і хлопчыкам і дзяўчатам і кракадзелам і кракадзелам калі яны жуюць чуюсьці <laughs> галаву восьось а яшчэ не толькі плакаць а і смяяться дарэчы гэты вучоны які вывучаў гэтыя рэакцыі а звярнуў увагу чытачоў яшчэ на тое што знешні выгляд моцнага плачу і моцнага смеху амаль аднолькавыя. І часам розніцу мы можам зразумець толькі па кантэксце. Нездарма у яго у пачатку артыкула ну, такі сур'ёзны навуковец, але ў пачатку артыкула у яго было два смайліка. <laughs> Адзін, які плача, а другі, які смяецца і такія слёзы, ведаеш па пака. і подпіс: Чаму так падобна? <laughs> <laughs> Вось так вось. Карацей дзве высновы. Першае, што слёзы гэта не негатыўная з'ява, гэта з'ява карысная а, і не вельмі далёкая ад а, смеху. Так. І другое ў навуковых артыкулах таксама можна выкарыстоўваць смайлікі. <laughs> Вось. Пішыце нам свае пытанні. І мы вельмі чакаем пытанняў ад маленькіх слухачоў таксама, Таму што менавіта для маленькіх слухачоў мы павінны адказваць простымі словамі на цяжкія пытанні. Так трэба адаптаваць свой вакабуляр. <laughs> трэба вучыцца так чым пакуль складана бачыце будзем гэтаму вучыцца так да сустрэча да сустрэча